cilvēku un dieva tiesa tiesnešu grāmatā. Slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos slavēts. Studijā Stela un Anģela. Kā tagad pēc nelielām Ziemassvētku brīvdienām turpināsim sekot soģa un arī karavadoņa Gideona gaitām soģu grāmatām šodien jau mēģināsim lasīt astoto nodaļu. Jo iepriekšējā reizē mēs lasījām septīto, tās noslēgumu, un kopumā redzējām, ka Gideons tiek izredzēts pat neskatoties, ka viņš nav ne tāds ļoti kareivīgs, ne ļoti drošs, Bet Dievs viņu izredz un liek viņam karot ar tādām diezgan dīvainām ierīcēm, kā tur bija tauras, tur bija kaut kādi trauki un gaisma, un kad Dievs viņam liek karot pavisam absurdā veidā pretēji visiem solīdas karmākslas likumiem. Ja, nu, ja nāk kaut ko iekarot vai atkarot ir ļoti svarīgs liels karavīru skaits. Mūsdienās tie būtu jau elektroniskie ieroči un tanki un kārtīgas tālvadāmas un netālvadāmas bumbas un tā tālāk. Toreiz arī, nu kā atcerēsimies, Isaram bija dzels kara rati, ar kuriem viņš bija ļoti lepns, bet tāpat gāja bojā. Un te arī tiem midiāniešiem tas karaspēks nemaz tik mazs nebija, un karavadoņi viņam bija, un šodien 8. nodaļā, varbūt arī tiksim līdz tam, un arī divi ķēniņi viņiem bija, bet kungs liek karot 300 vīriem. Un izgājām tur cauri arī noteiktiem atlases principiem, kuri mums reizēm varēja šķist visai dīvaini, nu, ka bailīgajiem pateic, ejiet mājās un pēc iespējas tālu un klusu, nu, to var saprast. Bet um, toreiz uh, tomēr skatījāmies arī, kāpēc tur ir jālok no rokas gandrīz kā suņiem un vai stāvus vai uz četrām, bet toreiz atradām, ka arī tam bija sava jēga un loģika, kā izvēlēties šos 300 vīrus, un septītās nodaļas noslēgumā mēs redzējām, ka šie midiānieši tiek sakauti, Gideons dod rīkojumu, arī Efraimas vīriem, viņš izsūta tur vēstnešus, un viņiem tiek dots ļoti svarīgs uzdevums, par ko mēs lasām vēl septītās nodaļas noslēgumā, un kāpēc tas ir tomēr tik svarīgi viņus pieminēt. Viņi pašā tajā kaujā nepiedalās, viņi nav klātesoši, jo Gideons aicina līdz maneses cilti, Un vēl iepriekšējā reizē, kaut tas ir sen atcerējamies, ka Efraims un Manase ir Jāzepa dēli, no kuriem šīs ciltas cēlušās. Un bet no nu, 8. nodaļā redzēsim, ka Efraim bīriem kaut gan viņiem ļoti svarīgs uzdevums uzticēts, nemaz tas viss tik ļoti nepatīk. Un viņi šo kauju pabeidz, bet ļoti cienījami – Jo Gideons saka, dodieties lejup pretī midiāniešiem, atņemiet tiem ūdeņus līdz pat Betbārai un tāpat nogrieziet tiem pārēju pār Jordānu. Tad visi Efraim vīri paklausīja un ieņēma ūdens avotus līdz pat Betbārai un pārēju pār Jordānu. Tātad šie vīri nogrieza midiāniešiem ceļu aptakaļ uz viņu zemēm un viņu rokās tiek arī ļoti tāds zelīts laupījums, jo tajā laikā nu, sagūstīt karavadoni, tas ir karš uzvarēts. Viņi sagūstīja abus midjāniešu vadoņus, Orebu un Sēbu, un viņi nogalināja Orebu pie zūru Orebas, bet Sēbu viņi nogalināja pie Jekars Sēbas. Tur tie vārdi pat saskaņojas ar arabadoņu vārdiem, un tie tālāk vajāja Midionu, bet Orobs, Oreba un Sēba galvas tie atnesa Gideonam viņā pusē Jordānai. Nu, it kā viss ir skaisti un labi. Efraima vīri ir izpildījuši sava karabadoņa Gideona rīkojumus līdz ar to ir piedalījušies šajā Gideonam – dieva uzticētā uzdevuma pildīšanai. Bet viņi izrādās ir neapmierināti. Un 8. nodaļa jau iesākas ar šāda konflikta aprakstu. Ebrejiem vīri liekas, ka viņiem liekas, ka viņi tā kā nostumti malā, nav bijuši notikumu centrā. Efraima vīri sacīja viņam, Sigidionam, Kādēļ esi mums tā darījis? Kāpēc tu mūs neaicināji tad, kad tu gāji karot pret Midiānu? Un tie ar viņu stipri bārās. Tad viņš tiem sacīja. Nu, Redzām, kā Gideons atbild gudri un miermīlīgi. <clears throat> Un saka viņiem, ko tad es esmu tādu veicis salīdzinot ar jums. Vai Efraima beidzamais salasījums nav labāks kā biezera pirmās ražas? Dievs ir jūsu rokās no, rokā nodevis midiāna vadoņus, orebu un sēbu. Un kā gan es būtu spējis tā rīkoties kā jūs? Un viņam šādus vārdus runājot, beidzot viņa dusmas pret viņu aprima. Un arī šeit mēs varētu lasīt jau arī no jaunās derība, derības, no Jēkaba vēstules, no 4. nodaļas Jēkaba vēstules tādu Dievu vārdu. Bet viņš grib dot vairāk, bet Dievs grib dot vairāk žēlastības, tādēļ raksti saka, Dievs stājās pretī augstprātīgajiem, bet pazim, pazemīgajiem dod žēlastību. Tad nu pakļaujieties Dievam un stājieties pretī vēlnam, un tas bēgs no jums. Tuvojieties Dievam, un Viņš tuvosies jums. Notīriet rokas grēcinieki un šķīstiet sirdis jūs, kas esat divkoši dvēselē. Bēdējieties, vainojiet un raudiet, jūsu smiekli lai pārvēršas vainās un prieks bēdās pazemojieties kunga priekšā, un viņš jūs paaugstinās. Arī pa debesu un zemes gudrību varētu arī lasīt arī no Jēkaba vēstules, tagad no trešās nodaļas, kas no jums ir gudrs un sapratīgs, lai ar labu uzvedību viņš parāda savus darbus klusā gudrībā. Ja jūsu sirdī ir rūkta skaudība un ķildes, nelielieties – un nemelojiet pret patiesību. Šāda gudrība nav nākusi no augšienes, bet ir no zemes, tā ir miesiska un dēmoniska, kur viens kaudība un ķildes tur ir sajukums un viss ir samaitāts. Bet gudrība no augšienes vispirms ir šķīsta, pēc tam miermīlīga, rāma, prātam paklausīga – pilna žēlsirdības un citu labu augļu. Tā ir taisnīga un bez liekulības. Taisnības augļus mierā sēj tikai tie, kas paši ir tur mieru. Paldies! Un ļoti labi, ka Anžela šeit jau lasa no Jākaba vēstules, jo arī man šī vēstule ir likās ļoti svarīga, jo tā paskaidro tuvāk, kas tad tur notika. Jo būtībā midjānieši bija apspieduši un, un iedzinuši trūkumā visas šīs ciltis, un Jēkabs jau arī min šī skaudību un ķildas, un kur tas viss jau sākās, jau mēs pat varam lasīt šoreiz tieši nelasīšu, jo tad mums būs laika trūkums liels, radīšanas grāmatā, jau trešā nodaļā notiek šī grēkā krišana, ir, kad ļaunais gars jau ir skaudīgs un rodas jau tāds pirmais ienaids un līdz eh, tāda līdz sa, tādas sacensības starp vīrietiem un sievieti. Kurš tad ir īsti vainīgs, ka tas auglis ir ēsts? Kad tā sieva man deva. Čūska mani pievīla, un tā tālāk. Tur arī brāļiem bija. Un tālāk, jā, ļoti labi, ka tu uzreiz to aizved šajā virzienā, un varbūt pat varam atšķirt. Jau tur ir skaudības dēļ brāļu cīņa, un kura diemžēl beidzās ar taisnīgā nāvi. Ceturtā nodaļā mēs jau lasām par Kainu un Ābelu. Un kur tad tā vaina? Tā pati skaudība, tāpat kā Efraima vīriem, cim redzot skauda, ka viņi nav tur cīņas centrā un paši tie galvenie, bet tā mazā manases cilts ar saviem vīriem cīnās. Jo 4.4. radīšanas grāmatē mēs lasām – un tālāk. Un arī ābels nesa upuri no āvju pirmzimušiem un viņu taukiem. Un tas kungs uzlūkoja ābelu un viņa upuri, bet kainu un viņa upuri dievs neuzlūkoja. Tad kains iedegās bardzībā un viņa vaigs raudzījās nikni. Tad kains ir nikns, ka viņa upuris netiek uzlūkots un viņš nemeklē šo vainu, teikt sevī, kāpēc Dievs viņa upuri nav atzinis par labu, bet dusmojas uz brāli par to, ka Dievs viņam bijis labvēlīgs. Un nu, tāpat jaunā darībā Jēkaba vēstulē vēl pat ir e, šādi vārdi, jau ceturtā nodaļa, bet no nu, pirmā panta. No kurienes kari, no kurienes cīņas jūsu starpā – Jo nu šeit arī par laimi ar ieročiem necīnās tie, kas ir pie Gideona pret Efraim vīriem, bet nu, tāda vārda cīņa jau ir. Kurien cīņa jūs starpā, vai ne no turienes, no kārībām, kas cīnās jūs locekļos, jūs iekārojat, un jums nav. Jūs slēpkavojat un skaužat, un nevarat iegūt. Jūs cīnāties un karojat, jums nav, tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Arī šeit varat vēl izlasīt ļoti skaistu lasījumu no Jēkaba vēstules, trešā nodaļa. Redze, arī lielie kuģi, kurus dzen stipri vēja, ar niecīgu stūri tiek virzīti, kurp viens trau, turmanis to grib. Tāpat arī mēle ir mazs loceklis, bet varen dižojās. Redzi, tik maza uguns tik lielu mežu aizdedzina. Arī mēle ir uguns, kā nelietības pasaule – tā ielikta starp mūsu locekļiem, tā apgāna visu mūsu ķermeni un ierauja liesmās visu dzīves gaitu, pati būdama elles aizdedzināta. Visas zvēru un putnu rāpuļu un jūrā mītoša dzīvnieku daba pakļaujās un ir pakļauta cilvēka dabai, bet neviens cilvēks nevar pakļaut dumpīgo ļaunumu, mēli, kas pilna nāvējošas indes. Un arī šeit varam lasīt no Salamanas pamācībām. Apkaitināts brālis turas savā taisnībā stingrāk nekā nocietināta pilsēta, un nesaskaņas turas spēcīgāk nekā aizšaujamais pils durvīs. Vīram tiek atmaksāts saskaņā ar to, kā viņa mute runājusi – un viņš tiek paēdināts ar viņa lūpu iegūtiem augļiem. Nāve un dzīvība stāv mēlis varā. Kas mīl savas mēlis māku, tas baudīs no tās augļiem. Un šeit var redzēt, ka, mēles, ka tā mēle, tas mazais orgāns var būt pat divējādiem augļiem – Jo Efraima vīri gan ar uh, vārdiem viņi nikni bārās, tātad mēli viņām kustējās veikli un enerģiski, kad viņi apsūdzēja Gideonu un uh, apskauda tos vīrus, kas tur ir pie viņas, bet Gideonam bija šī vīra lūpu gudrība, ka viņš atbildēja miermīlīgi un prata šos vīrus – nomierināt, ka viņš parādīja viņiem, ka viņu loma uzvaras izcīnīšanā ir bijusi ļoti svarīga. Tad viņš prata ar lēnu, mierīgu un arī saprātīgu valodu viņus nomierināt. Bet arī tas, ka viņš zināja, ka slava nepieder vienam, jā, jā, ka viņš jā. to saka, ka bez viņiem nekāda uzvara nenotiktu. Nu, viņi, jā, tāpēc, jā, tā... ka viņi sakāvā arī pēc tam, kad jau bēga, nu, midijānieši no nu, Gideona, tad viņi arī viņu sakāva un teica, ka viņam bija ļoti svarīga loma šajā kaujā. Un kopumā viņi pat neizprata Efraim vīri to, kas ir ļoti labi pateikts Pāvila pirmā vēstulē korintiešiem, kas gan tur ir attiecināts uz kristiešiem kā Kristus miesa un locekļiem, jo kā viena miesa un katrs loceklis ir derīgs un vajadzīgs. Un varam to arī izlasīt, jo to mēs varam attiecināt uz ļoti daudz ko, kur ir kāda cilvēku kopiena, kurai jādarbojas sasniedzot kopēju mērķi. Un mēs tur varam lasīt 1. korintiešu 12, nu, tur ir no 14 līdz 31 pantam, bet, eh, bet visu nelasīsim, bet tā būtiskāko. Jo arī miesa nesastāv no viena, bet no daudziem locekļiem. Ja kā es sacītu, tā kā es neesmu roka, es nepiedaru pie miesas, tomēr tā pieder pie miesas un jau sacītu. Tā kā es neesmu acis, tad es nepiedaru pie miesas. Tomēr tā piedara pie miesas. Ja visa miesa būtu acis, kur paliktu dzirde, ja visa miesa būtu dzirde, kur paliktu oža. Bet Dievs locekļus ir nolicis miesā ikvienu savā vietā, kā viņš gribēja. Nu, arī tad vēl varētu arī no Pāvila vēstu, pirmās vēstules korintiešiem – to mīlestības himnu mazliet izlasīt, jā, 13. nodaļu. Mīlestība ir pacietīga, mīlestība ir labvēlīga, tā nav greizsirdīga, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā nav nepiedienīga, nemeklē savu pašas labumu, ne, neskaišas, nepiemin ļaunu, tā ne, nepriecājās par viņu, netaisnību, bet priecājās par taisnību. Tā panes visu un uzticas visam, tā cer uz visu un iztur visu. Paldies! Un, lai gan parasti šo himnu lasa citos gadījumos, bet izrādās, ka viņš šeit ir ļoti aktuāli jo te iztrūks tādas brālīgas mīlestības. Nē, Gideonam bija viss kārtībā. Gide, jā, Gideonam bija viss kārtībā, un viņš tā kā bija tādās, kā iepriekš redzējām, draudzīgās attiecībās, tuvās attiecībās ar Dievu, klausījās viņu balss, viņam nebija šī problēma saprast, ka arī šis karaspēks, šī cīņa, visi šie vīri ir kā viens organisms, kuram ir katrai ciltī sava loma, lai panāktu vēlamo rezultātu, un midijānieši tiek sakauti. Bet Efraima vīriem kārtībā nebija, jo viņi skauda uh, ka tie tur cīnās, viņi nav uzaicināti. Bet tomēr nav... rezultāts pozitīvs. Jā, rezultāts pozitīvs, jo Gideons, lūk, šeit ir tā, ka mīlestību mēs varam arī saprast šo rāmo garu, e, mēģinot izprast tā otra rīcību, jo Gideons acīm redot saprata šo viņu sarūktinājumu cēloni, un spēt atrast īstos vārdus, lai šo cilvēku sirdīs ienāktu miers. Gideons viņiem rāmu garu paskaidro, ka viņi nav kaut kur zemākā vai sliktākā vietā, bet ka tas, ko viņi ir izdarījuši, ir ļoti nozīmīgs. Bet nu, ar eh, Efraima vīriem it kā viss būtu labi, kārtībā Gideons ar gudru, mierīgu nebaidos teikt mīlestības pilnu valodu, ir Efraim vīrus nomierinājis, bet ar to jau viss nebeidzas. Tad Gideons nāca pie Jordānas un bija jau pārgājis pāri ar tiem 300 vīriem, kas bija pie viņa un kas bija piekusuši no vajātšanas. Nu, pārgājis pāri 300 vīriem, nu tad var secināt, ka ka Dievs deva viņa kara darbībā tādu veiksmi, ka neviens no šiem vīriem nebija kritis. Mēs to varam no šī teikuma saprast. Tad viņš lūdza sukotas vīrus, dodiet tiem ļaudīm, kas man seko dažus klaipus vaizes, jo viņi piekusuši. Es vajāju zebu un calmunu midiāna ķēniņus. Bet sukotas vadoņi atbildēja, vai tad zeba un calmunas dūris ir jau tavā rokā, ka mums būs dot tam karapulka maizi – Tad Gideons atbildēja, lai paliek tā. Ja tas kungs zeb un calmunu nodos manā rokā, tad es jūsu miesas kulšo tūkstneša erkšķiem un daģiem. Un no turienes viņš devās augšā uz Penuēlu. Runāja ar tiem tāpat, bet Penuēlas vīri tam atbildēja gluži tāpat, kā sukotas vīri bija atbildējuši. Un viņš sacīja arī Penuēlas vīriem, kad es sveiks atgriezīšos, tad es šo nocietinājumu noārdīšu. Nu, izskatās, tie sukotas un penuēls valdoņi izturas ļoti bezkaunīgi. Viņi negrib iedot maizi 300 vīriem, kuri vajā, vajā okupantus. Bet desmitais pants paskaidro, kāpēc tā. Viesmīlības nav jāmas ar Lasim Abrahamu. Jā, jā nav viesmīlības un uh, nav šīs sadarbības, jo Gideona karaspēks jau arī par viņiem cīnās. Jā. Ne jau tikai viņi tur varbūt uh, sadarbojoties kaut kādā mērā midiāniešiem sēž tā tālāk, bet viņiem, kāpēc arī viņi negribēja dot šo maizi un uh, tā viesmīlība iztrūka, tam iespējams bija pavisam vienkārši cilvēcisks domāšanas politiski, militāri iemesli, jo desmitā pantā mēs lasām, ko. Bet Zebuncālmu un atradās karkorā. Un šoreiz, kas tā karkora tādas tik sīki un smalki neskatījos, bet acīm redzot netālu no tās penuēlas un sukotas, par ko mēs drusciņi mēģināsim saprast, kur viņas ir un kas tās tādas pa vietām. Un Kopā ar viņiem, tiem ķēniņiem, bija to karaspēks ap 15,000 vīru. Visi, kas bija palikuši pāri no austrumu vīru nometnes, jo 120,000 vīru zobena nesēji bija krituši. Nu, šie vīri tur sēdēdami savās pilsētās Nu, viesmīlības vietā, acīm redzot, prata skaitīt. Tur bija 15,000, cik bija Gideonam? 300. Tie paši ļoti noguruši. Loģiski domājot, iznākums ir ļoti skaidrs bet dievu klātbūtne šo skaidro iznākumu pataisīja par visam neskaidru un apgriez kājām gaisa. Var izlasīt iesai grāmatu. Eh, sah, eh, sanherība eh, sakāvie un nāve. Tad kunga Ingils gāja un nokāva Asīrijas nometnē 185 tūkstošus, un citi rīta agrumā cēlās Un redzi, šie visi guļ beigti. Tad Asīrijas ķēniņš Sanherīps nojauca nometni, devās atpakaļ un apmetās Ninivē. Kad viņš zemojās sava dieva Nisroha namā, viņa dēli Adrameleks un Sarecers nokāva viņu ar zobenu, bet paši aizmuka un uz Ararāta zemi. Pēc viņa sāka valdīt viņa dēls – Eser Hadons. Ja? Tad eh, eh, mēs redzam, ka Dievs vada šo karu. Un tāpēc, ja arī ir 300 tie karotāji, jā, jā. jā. Dievs viņu svet, un um, pēkšņi arī viņi satiek to uh, karapulku, kurš domā, ka viņi ir eh, drošībā. Ja, viņi ir droši, tur ir tā lieta atkal, ka ir tas negaidītais. Jā. Un šī uzvara ir tāda, pat kad psalmā 83. psalmā Asafs to ir atdzie, apdziedājis. 83 no 10. panta dari viņiem, nu tur ir runa jau par Dāvida ienaidniekiem, kā Midiānam, kā Sisaram, kā Jabīnam pie Kisonas upes, kas tap iznīcināti pie Endoras un kļuva vienkārši zemē par mēslojumu. Pārvērt viņu dišciltīgos par Orebu un Zebu, padara visus viņu vadonus kā Zebaku un Calmunu, kas bija sacījuši, Mēs paņemsim sev īpašumā dieva laukus. Un šeit pat tās vietas, ko midijānieši gribēja tur iekarot, pa dieva laukiem nosaukt. Un tā tad vietu, ko tiem cilvēkiem dzīvot bija ierādījis dievs, midijānieši gribēja pievākt. Mans dievs dara viņus par viesuļu, nestām lapām, par pelavām vējā. Kā uguns, kas sadedzina mežu, kā liesma, kas apsvilina kalnus, tāpat vajā tup viņus ar savu vētru un izbiedē viņus ar savu augu. Arī psalms runā par to, ka Dievs ir tas, kas cīnās, un tādā gadījumā nav svarīgi, vai tie ir trīs vai trīsimts vīri. Bet, Bet Jā, labi. Jā, tie 15 tūkstoši tiek sakauti. <laughs> jā, un arī vēl varam lasīt arī par šo jautājumu, pa, Pāvila pirmajā vēstulē Tesalonikiešiem, 5. nodaļu. Tā kunga diena. Par laiku un brīdi, kad tam jānotiek, brāļi, mums nav jums jāraksta, jo jūs paši zināt, ka kunga diena nāk kā zaglis naktī, kad ļaudis runās miers un drošība, tiem pēkšņi uzbruks posts kā sāpes dzemdētājai, un tie nekādi nespēs no tā izbēgt bet jūs, brāļi, nesat tumsā, lai diena kā zaglis jūs nepārsteigtu. Jūs visi esat gaismas dēli un dienas dēli. Jūs nepiedarat nec naktī, nec tumsai. Tad nu negulēsim kā visi pārējie, bet būsim nomodā un skaidrā prātā jo guluši guļ naktī un dzērēji apdzeras naktī, bet mēs, kas piedaram dienai, lai esam skaidrā prātā, apliksim sev ticības un mīlestības bruņus un cerību uz pestīšanu, apvilksim kā bruņu cepuri. Jo Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet gan lai mēs iegūtu pestīšanu ar mūsu kungu Jēzu Kristu. Paldies! Un Pāvila vēstulē tas ir izvērsts jau kā garīgā cīņa un attiecināts uz Jēzu Kristu, bet šeit arī var saprast, ka šis negaidītais uzbrukums ir atnākusi kā tā tiesas diena midiāniešiem. Un par Benuēlu un Sukotu nedaudz varam. Vēsturisko ieskatu tās abas vietas – Bībelē ir pazīstamas. Īsāk, radīšanas grāmatā 32. nodaļā tā ir drīzāk minēta kā pniela. 32, 25, 32. Tur ir šī jēkabā cīņa ar Dievu. Un, jēk, nu, un tur, kur kungs Jēkabs svētī, 31. pantā, 32. nodaļā, 31. pantā mēs tālāk lasām. Un Jēkabs nosauca to vietu par pnielu, jo es tie, esmu dievu redzējis vaigu vaigā un esmu izglābis savu dzīvību. Un šis vārds tulkojumā nozīmē dieva seja. Tātad tādā vietā dzīvoja šie vīri, kas nedēva uh, Gideona karotājam maizi. Minēta arī pirmā ķēniņa grāmatā 12. nodaļā kādu laiku bijusi Izrēla galvaspilsēta Jerobeāma laikā un nocietināta. No asīriešu kultūrā Noel bijis izplatīts vīriešu vārds. Savukārt Sukota ir pilsēta uz austrumiem no Jordānas. Un pirmā ķēniņu grāmatā septītā nodaļā ir aprakstīts, ka pie tās bija salamana metāla lietuves, kur lēja metālu tempļi eh, piedarumiem, bet sākotnē ir aprakstīta radīšanas grāmatā 33. nodaļā. Tulkojumā pilsētas vārds nozīmē laidars lopi. Tā kā lai kāds būtu šī pilsētu vēsture un nosaukums, šie vīri izdarīja, ko nu izdarīja. Zeba un calmunas šie ķēniņi ir sagūstīti, kā lasām 12. nodaļā, un karaspēks izkliedēts, bet kas notiek tālāk ar abiem ķēniņiem un šiem vīriem, kuri atdeica dot Gideonam maizi – jau lasīsim un pētīsim nākamajā reizē. Šodien paldies par uzmanību. Studijā bija Stela un Anģela. Jūs klausījāties raidījumu Cilvēku un Dieva tiesa tiesnešu grāmatā.